Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 12-ն է, տարվա 43-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1429 թվականի այսօրը 100-ամյա պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցավ Ռուվրայի ճակատամարտը, որտեղ անգլիացիները հաղթանակ տարան ֆրանսիացիների նկատմամբ։ 1818 թվականի այսօրը Չիլին հրճակեց իր անկախությունը։ 1832 թվականին Էկվադորը գրավվեց Գալապագոսի կղզիները։ 1899 թվականի այսօրը գերմանական կայսրությունը Իսպանիայից գնաց Կարոլինյան եւ Մարիանյան կղզիները։ 1912 թվականի այսօրը Չինաստանում ավարտվեց Սինհայան հեղափոխությունը, որի արդյունքում կործանվեց Ցին դինաստիան։ 1950 թվականի այսօրը ստեղծվեց Եվրոպական հերարձակողների միությունը։ 1961 թվականի փետրվարի 12-ին Խորթային միությունից դիեզերք ուղարկվեց Վեներա 1 ավտոմատ միջմոլորակային կայանը։ Այն Վեներա մոլորակի ուսումնասիրության համար ստեղծված առաջին կայանն էր։ 1994 թվականի այսօրը 17-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացումը տեղի ունեցավ Նորվեգիայում։ 2009 թվականի հենց այսօրը ամերիկյան Colgan Air ընկերության ինքնաթիռը վթարի ենթարկվեց Նյու Յորք նահանգի Buffalo քաղաքում։ Զոհվեց 50 մարդ։ Այսօրը ծնվել են 1809 թվականին անգլացի գիտնական, բնագետ եւ ճանապարհորդ Չարլզ Դարվինը, Դարվինը առաջիններից մեկն է, որ գիտակցել եւ պատկերավոր դրսեւորել է, որ կենթանի օրգանիզմների բոլոր տեսակները էվոլյուցիային ենթարկվում ընդհանուր նախնիներից։ Իր տեսության մեջ, որի առաջին լայնածավալ շարադրումը տպագրվել է 1859 թվականին, տեսակների ցակումը գրքում Դարվինը էվոլյուցիայի հիմնական շարժիչ ուժ է համարել բնական ընտրությունը եւ անորոշ փոփոխականությունը։ Էվոլյուցիայի գոյությունը ճանաչվել է գիտնականների մեծամասնությամբ։ Դեռ Դարվինի կենթանության ժամանակ այն դեպքում, երբ բնական ընտրության տեսությունը որպես էվոլյուցիայի հիմնական շարժիչ ուժ ընդհանուր ճանաչում է ստացել միայն 20-րդ դարի 30-ական թվականներին։ Դարվինի հայտնագործությունները եւ գաղափարները վերամշակված ձևով հիմք են ստեղծել էվոլյուցիայի ժամանակակից համադրական տեսչության համար եւ կազմում են կենսաբանություն առարկային հիմքը, որը ապահովում է կենսաբազմազանության տրամաբանական բացատրությունը։ Դարվինի տեսության խիստ հետևորդները զարգացնում են էվոլյուցիոն մտքի ուղություն, որը գրում է հենց գիտնականի անունը՝ դարվինիզմ։ Մեջբերումներ Դարվինի խոսքերից։ Ինչքան շատ ենք մենք ճանաչում բնության անփոփոխ օրենքները, այնքան ավելի անհավատալի են դառնում մեզ համար հրաշքները։ Կարմրելու ունակությունը մարդկային բոլոր ունակություններից ամենաբնորոշն ու ամենամարդկայինն է։ Մարդը, ով ժամանակի մի հատվածը համարձակվում է ապարդյուն ծախսել, դեռևս չի գիտակցել կյանքի գինը, ասել է գիտնականը։ Չարլզ Դարվինի հետ մեկտեղ նույն թվականին նույն օրն է ծնվել նաև մեկ այլ նշանակավոր գործիչ՝ Միացյալ Նահանգների 16-րդ նախագահ Աբրահամ Լինքոլնը։ Նա նախագահել է Միացյալ Նահանգները քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ, որը արյունոտ եւ թերևս բարոյական սահմանադրական եւ քաղաքական ճգնաժամ էր պետության համար։ Այդ ընթացքում նա կարողացել է ոչ միայն պահպանել միությունը, այլև ամրապնդել այն եւ ճանապարհ հարթել դեպի ստրկության վերացումը, ամրապնդել դաշնային կառավարությունը եւ արդիականացնել տնտեսությունը։ Որպես խորաթափանց քաղաքական գործիչ, Լինքոլնը խորապես ներգրավված էր յուրաքանչյուր նահանգի իշխանության խնդիրներով եւ դիմելով պատերազմող դեմոկրատների օգնությանը 1864 թվականի նախագահական ընտրություններում ղեկավարում է իր սեփական վերընտրության կարոզարշավը։ Արագացնելով պատերազմի ավարտը Լինքոլնը խթանում է ճափավոր վերակառուցման ծրագիրը, երկարատև եւ դաժան բաժանումից հետո ձգտելով արագ վերամիավորել ազգը հաշտեցման քաղաքականության միջոցով։ 1865 թվականի ապրիլի 14-ին համադաշնության գեներալ Ռոբերտ Լիի հանձնվելուց 5 օր հետո համադաշնության համակիր Ջոն Բոթը կրակում է Լինքոլնի վրա եւ մահացու վիրավորում նրան։ Հաջորդ օրը Լինքոլնը մահանում է։ Ինչպես գիտնականների, այնպես էլ հանրության կողմից Լինքոլնը դասվում է Միացյալ Նահանգների մեծագույն եւ ամենասիրելի նախագահների շարքին։ Մինչև այսօր նա համարվում է Միացյալ Նահանգների ամենաինտելեկտուալ նախագահներից մեկը։ Ի նշան ամերիկացի ժողովրդի երախտագիտության Վաշինգտոնում կանգնեցվել է հուշարձան, նվիրված Աբ รา համ Լինքոլնին, որպես Միացյալ Նահանգների պատմական զարգացմանը նպաստած 4 նախագահներից մեկի։ Այսօրը ծնվել են 1866 թվականին ռուս փիլիսոփա Լև Շեստովը, 1909 թվականին հայագետ, ակադեմիկոս եւ բանասեր Արամ Ղանալանյանը։ 1919 թվականի փետրվարի 12-ին է ծնվել իտալացի ֆուտբոլիստ Ֆերուչա Վալկարեջին։ 1923 թվականին իտալացի ռեժիսոր, պրոդյուսեր, դերասան եւ սցենարիստ Էմի մրցանակի կրկնակի դափնեկիր Ֆրանկո Ձեֆիրելին։ 1935 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ գրող, արձակագիր եւ կինոսցենարիստ Հրանտ Մաթևոսյանը։ Հրանտ Մաթևոսյանը գրական ասպարեզ է իջել 1961 թվականին լայն արձագանք գտած Ահնիձոր ակնարկով։ Պատմվածքների առաջին ժողովածուն օգոստոսը լույս է տեսել 1967 թվականին։ Խորհրդային միության գրողների միության անդամ է 1964 թվականից։ 1996-ից 2000 թվականներին նախագահել է Հայաստանի գրողների միությունը։ Նրա ստեղծագործությունները թարգմանվել եւ հրապարակվել են ավելի քան 15 լեզուներով։ Իր առաջին տպագիր գործում Ահնիձորում Մաթևոսյանը նկարագրում էր ժամանակակից գյուղի եւ գյուղացու ծանր վիճակը։ Մաթևոսյանի հետագա ամբողջ ստեղծագործությունը կապված է գյուղի եւ գյուղացու հետ։ Հրանտ Մաթևոսյանի սցենարներով է նկարահանվել Մենք ենք մեր սարերը, Աշտան արև, Տերը, այս կանաչ կարմիր աշխարհը կինոնկարները, Նրա գործերի նյութերով օգոստոս կինոնկարը հերոստատեսային բեմականացումներ են դարձել Հրանտ Մաթևոսյանի Մեծամոր Էսսեն եւ Չեզոք Գոտի պիեսը։ Երևանի դրամատիկական թատրոնում բեմականացվել են Աշնանարևը եւ Կայարանը։ 1941 թվականի փետրվարի 12-ին է ծնվել բալետի հայ արտիստ Պարուսույց Վիլեն Գալստյանը։ 1962 թվականին հասարակական ու քաղաքական գործիչ Սարգիս Հացպանյանը 1969 թվականին ամերիկացի ռեժիսոր, սցենարիստ եւ կինոպրոդյուսեր Դարեն Արոնոֆսկին։ 1980 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի դերասանուհի Քրիստինա Ռիչին։ Այսօրը տոնում են Միացյալ Նահանգներում այսօր ազատ ամուսնության օրն է։ Միամայում միասնության օրը։ Մակում այսօր զինվորական երեխաների օրն է։ Այսօր փետրվարի 12-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 322 օր։